Bai gohi. Bai aden gure historia eta gialdea. Burdinez gohitutako ibaiak ditugu gure euskal geografian. Bereziki behen afarrako bai gohi ahia zahkatzen duen errobi. Iragan igandean afarraren eguna ospatu genuen. Eta behetan euskal hiru banderak present zeuden bai gohi ahian. Ibai izena mantzeon izan bazen eskualdeari. Eta heno beltzak osoko lehen eheinua sortu zuen anaitasunezko katebeltzak Nafarren odolarekin sohtu genuen, eta Euskalun guztiak batu ginen erdiaro ilun eta urrunahetan. Baskoiek Kahlo Magno handia Frankoen ahegea horreagako basoetan garaitu zituzten. Kahlo Magnoaren gutarosteak Baskoien iriburu zaha iruña sahaskitu ondoren, Baskoiek mendeko hartu nahi izan zuten Pirineotan, zazpzotzik mendean gar egun Euskaldunok zatiturik gaude, baina hemen aldarrikatu nahi, dut, bai gohen igantean aldarrikatu zen gisa berean, ezkarela ez Euskaldun Espainol ez eta Euskaldun Frantses ere. Euskaldunak gara, Euskaradunak, erria gorputza da, baina Euskara da bihotza, bizitzeko motorra. Hiru koloreko ikurrein abertzalea dugu denok batzen gaituena, eta Euskararen lurralde mugarik gabea dugu biztitoki. Ibai gorria dugu bilgune urtero, nafarra bat eta bakarra, baina anitza dela dirazteko. Baina kantuak dion modura, nabari da zazpiak edo zortziak munduko diaspora osoa kontuan ahtuzkero, oial batetik egine garela. Euskaldunak, euskaradunak, ala?